Zure saiet zirekiari, Kristo, Biziaren urriturria dari jo, Honek daumon ndoko, Pekatu goztiak garbitzen, eta bizitzean barrestatzen. Obenak daugizaki amenperatzen, eta kristok bere eta kristok bere arnasaz salbatzen, salvamen itur ira via gaetese ira garrida igun bisia hose zure saie txirekiari kristo Bisiaren hurri turri O neshec daum onondoco pecatu gustia garbice, et abisice ambaristat se.